ellik sakkizinchi savdogarlar bilan munosabat qilish haqida bulardan keyingisi savdogarlardir ular savdo bilan tinmaydigan tapovatchilardir aqli va dilini xudoga topshirib yashash uchun dunyo kezib yuradi ularga aralashqin berish kelish qilg'in nima so'rasa bagin ilm berim qilg'in dunyoda orzu qiladigan narsalar xalq go'zalligi ya'ni zibu zinnatlari tanlangan yaxshi narsalar ularda bor sharqdin g'aribkicha kezib yurib sen orzu qilgan narsalarni ep keladi ming turlik tovardurdun dunyoning qimmat narsalari shularda bo'ludi ay bilimlik sehi jahon kazgichi savdogarlar bo'lmagan bo'lsa qori so'sar juvini qachon kiyalayding xitoy karvini yo'lladi karvon chengini to'zitmagan bo'lsa tuman xil tovarlar qayoqdan kelar edi savdogar jahon kezib yurmagan bo'lsa uncha marjon chiziqlarini kimmi ko'ralaytdi sanovasa bundoq ishlar bak ko'p so'z uzun bo'lmasin deb tilimni yig'dim savdogarlarning hammasi ana shundoq bo'ladi ularga orilishib ishkingni ochiq tut ularga naiti yaxshi muomala qilishga tirishqin ishonginki yaxshi noming yiroqlarga ketadi qara dunyoda nom taratquchilar ashuladur yomon yaxshini dunyoga yoyg'uchilar mushuladur sanga ozdir köptür narsalarni soğuqı qilsa cavabən badal qaytirib ko'nglini xuşal qilishing kerak foyda ziyon məsələsi ularning harakati hərkiti bək inç aralashqiningda bu nuqtaga bakma diqqat qil beshidan ko'p ishlarni o'tkazgan jahon kezgan kishi nima deydi angla dunyoda nomingni chiqiray desang imkon qadar musofirlarga yaxshi muomala qilishga tirishqin san haqiqiy mashhur bo'lishni xohlasang savdogarlarga yaxshi muomala qil haqqini ba ey yigit yaxshi nom qozonmoqni xohlasang yur musofirlar va karvallo bilan yaxshi munosabat qil savdogarlarga ana shundoq orlashqin xushal xuram kulib yaxshi nom bilan yasha